Estamos sexting desde ayer. Hoy sabemos lo que vamos. Voy a salir aquí te recojo. Loco el tesoro. Siempre maquinando cositas. Pa' cuando estemos solos. Yo hoy el loco y ella lo quita. Si no quieres salir, me invita. Que yo te cabrono. Y eso es lo que tú necesitas. Hoy se me a vuelta, llevo tiempo imaginándote. Estoy loco de romperte, me la paso deseándote. Me ponen bellaquito los videos que me mandaste y el tocándote. Yo mis ideas de tu cuerpo entero, yo besándote. Dime ahora que la renta paso a recoger. ¿Qué tal si el diablo tuyo, baby, le pone los cuernos? Y yo te hago sentir mejor que el cabrón aquel. Si en vos pecamos, bajo y me vengo en tu infierno, baby que no quiere fotos, pero te ve rica posando infragante. Y untaste crema y eso sabe a candy. A ti te gusta escuchar mis bellaquera, pero que te sea romántico. Mi voz te pone bellaquita y te mamo el totito. A ti te gusta sentir mi boquita y a mí me vuelve loquito cada vez que la piel te vuela fresita. Cuando te toco, tú me mojas con tu agua bendita, mami. Tú eres una demonia, a ti te da un exorcismo siempre que viras los tienes maquinando las cosas que quiero hacerte tú y que vas y te recuerdo Con tus mensajes me caliento y con tus fotos me manto. Quiero hacerte las 50 sombras, tengo el cuarto rojo. Yo voy a hacerte una completa si te cojo. aquí te tengo que virarte tesoso. Siempre maquinando cositas, pa' cuando estemos solos. Yo bien loco y ella lo si no quieres salir, me invita. Que yo te cabrono. Y eso es lo que tú necesitas. Amigos como si fuéramos novios. Igual de rico, borracho, sabio. Si quieres para el cielo, llama, yo te copio. Chingando más que un matrimonio. En la cara dándote la cadena. Mojita ya lo que rico suena. Con la mano en vamos a hacerlo otra vez por si suena la trompeta. Y ella no es santa, pero de rodillas es milagro. La cama la tenemos de escenario. Por debajo del agua nos comemos, pero si abrimos un olí nos hacemos millonarios. Yo la llamo y ella me escribe. Me hago el difícil, pero ella me va a ver si en el cine. No en serio, pero le tiro al que la mire. Y las fotos son porque se guitarra verte solo Siempre maquinando cositas. Pa' cuando estemos solos. Yo bien loco y ella lo quita. Si no quieres salir, me invita. Que yo te cabrono. Y eso es lo que tú necesitas. Estamos en Los dioses menores. Positiva baby, la M, make money. El santo. Ahora dime llama, ahora dime styling. Hoy el